Putevi će biti zatrpani. وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله Ostaje samo put vjernika. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. ساحة الأبطال سيفا ملهما في كل تراجش اسم كريم استاذ ثرويا ضج سبع من أراضي أمتي سارت كريمي كنتم لنعمك فارسا عفى القعود منعما منعما www.autak.com صدى قود بيدك مقصدي حتى أنا الشهادة من أجلك الأيادي كويت يا بلادي طفرة الفؤاد ها إنها تلاقت من أجلك الأيادي هون وهي هلمة قولوا أحلى كلمة قوموا reci im ono što ti je naređeno spletkarošima munaficima bandi svim ljudima reci im kada čuju Allahove riječi odmah im se lica zgrče ne vole da čuju oni više vole da čuju ili da izgovore riječi zbog koji će onaj koji sluša izrazi divljenje prema njemu da kaže vidi što je on mudar i pametan kako je on za nas u ovom vremenu iznašao rješenje Vjerovatno je čitavu noć i badetio. Wallahi da ovako ovako govorimo za Resula sallallahu alaihi ve sellem. Mi bi njega zavolili tekako. قولوا أحلى mislim da je ovo bolje. Onaj kaže, Ivanija kaže ovako. Haridžija kaže to je, Murđija kaže ovako ide. Onaj kaže to, parlamentarac kaže ovo je najbolje. Onaj kaže ovo, svi ste nešto zadovoljni. Jer uzvišeni kaže zadovoljni oni što ispovjedaju. I zar nis? Zar nis? Gledam sestru stavila maramu, sestra. <laughs> Stavila maramu džirlo plakata ulika. Ona se kandiduje za SDA. Stani da za glavi. To je ta stranka. Ili onaj zbranik kaže, vidi njega baš me čudi zašto nisu u Lemi koja im je dozvolila, zašto im nisu dali program onog kretena iz Goražda. Jer je bilo da najlogičnije da svi za njega glasaju. Jer je on jedini javno nudio Kur'an i Sunnet, tako? Lago za tome stoji. Što onda nisu svi njemu išli? Svatate, braće? Zašto nisu svi pozivali onda njemu? Jer je on imao, bismillahirrahmanirrahim, ha, gore, zahvala Allahu, salavata poslanika, I onda član 2 statu 3 može homoseksualizam jer je ono mogu drugčije. Ne, ja ću biti samo protiv. Ja sam tu da budem protiv. Što nisu glasali za njega? Što nisu išli njom? Znate zbog čega? Puno ih razotkriva taj nifak i kukavičluk. Još kaže jedan, slušavam ga svojim ušima, kaže ja sam glasao za Radonjića. Brada do ovde. gdje si pametan. I tako ćemo šta? Samo radi jednog sebeva ubijenog jednog čovjeka radi vjere, svi iza njega trebamo šut. Jer bi možda mogli i mi biti šta? Ubijeni. I onda Allah uputi drugi narod i dovede i zamijeni.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 Nismo se dugo vidjeli, jel da? Ja moram od vas tražiti halala. Stvarno sam bio ovaj... Da vam kažem da sam zaspao za volano, morate mi vjerovati. To je bio uzrok, u stvari, to je bila zadnja ona lampa koja mi je dala do znanja da moram pod hitno na odmorić. Pa sam se malo sakrio, gasio mobita, sve sam pogasio da malo otpuši. <coughs> Dobro, vidim i nova lica, hvala Allahu te bareke, o i molim Allaha da pomogne ovu davu jer će pomoć. Vidim i nova stara lica, jel da? Da su ovdje ljudi ovaj, malo stari, kaže poslanik sallallahu i sallam, nije od nas ko nepošti stari. Pa vas braćo savjetujem, nađite jednog koji će komunicirati sa ovim našim djedom, hađio, mogu te zvat hađa, ne ljudi sallam. Ja sam hađio. Ja Pa dobro. Jusuf <laughs> Rahimullah, kad ga vikneš hafizem, po crveni sap. <laughs> Ne mogu tako zvati. Ovaj, poštujte starije. Ono što sam, dok sam djeda slušao kako govori hađiju, jest jedna stvar, kad čovjek stariji iz jelda onog džemata dođe i donese ovdje nešto od prvi put, mi nismo želi hvali, to je jasno, jel da? Nego ima, u njegovom govoru ima jednog safta posebnog koji se da primijetiti. Ovaj, a to se vidi iz, kako sam obavješten da on svaki namaz dolazi ovdje, tako? Jeste. To je ovaj, to su veliki ibreti. Allah te barek je otala će pomoći u vjer sigurno. Ve kane haqqa na lejna nasrul mu'minin. Pomoće i vi ćete vidjeti Inša Allah utala da od ovakvih ljudi i te kako ćete čuti tako pametni stvari i savjeta da niste ni svjesni. Jer iskustvo čovjeka jednog od 60-70 godina, koga je život satro, od komunizma, jel da, pa na ovamo, tite, partije, pa ovaj sistem, ovaj rad, sigurno može i te kako dobro doći jednom džematu. Neka bi se mlad, jel da, zaletio u kad djed kaže, stani djete, ja znam šta zviždi iza, nemoj, lako privatite ovo kao poklon od Allaha te bareke otala. Vjerujte da ćete se sigurno, sigurno koristiti od ovog naših hađije. Neću izostaviti, jel da, i brata našeg šeja Muhameda, za koga mi posebno drago, ja smo se samo jedno videli, jel da, i razmijenili smo malo onako razgovor i ovaj, ostalo me nešto me se dojmilo iz tog razgovora, to ću ja držati za sebe, jel da, ne moram to vam govoriti. Ja sam večeras uz Allahovu pomoć, a ovo smo sinoć govorili u Zenci, odabro da se družimo sa jednim ajetom, Allah te bareke, o teala, ajetom od koga su gornji dio, ja kažem gornji dio ajeta, mnogi odvojili, da kažemo izostavili. A to se često dešava kome? Onom ko ne voli Allahovu te bareke, o teala, To se njima dešava. A ne može se desiti slučajno da se desi da ostaviš jedan dio ajeta ili jedno bez drugog ne ide nikako. Naime, zadnji dio ajeta govori Min al ladina farak u dine hume kanu šija, kaže i svaka stranka zadovoljna onim što ispovjeda. Jel da? Ovo čujete često. I ovo se često piše i u novinama i u medijima. Samo ovaj zadnji dio ajeta. Pa kaže dalje Kullu hizbi bi male dehim farihun. Farihun. Kaže i svaka radosna s onim što ima kod sebe što ispovijeda i ovdje stanu i onda dokazuju nešto što njima odgovara žele da dokažu sa jednim dijelom ajeta sa postupkom koji njima odgovara a u stvari to jest tako jer oni uzimaju ajete Allah te barek je otara pocijepaju na dva dijela i vade samo ono što im odgovara pa tako nisu ni svjesni da upravo ajeti stvarno na njih se odnose jer su uzeli ajete koji govore o cijepanju muslimana, o ovome, onome, o e, stranačenju i tako dalje. I sa njima se brane. Svatat? A kad s druge strane dođe istina, onda ponovo te iste jajete koriste. I kažu, vi cijepate. Vi ste ti koji razdvajate. Dobro. Idemo skre... Od početka ajta. Kaže Allah, tebareke, vata'ala, fe yaqimu mađheke li dini hanifa ti kaže upravi svoje lice ili uh, ti svoje lice še, šta bi bilo bolji prevod okreni, okreni jel da prema, prema Hanifa Hanifa znači čovjek koji svjesno sa znanjem izbjegava širk dobro brate, pažu prvi dio ajta, zato sam krenuo zadnjeg dijela ajta zadnji sam prošto ciljano da vidimo od prvog gdje, se će, gdje će se doći na onaj zadnji ajta i zašto Zašto se mi onda podijelimo? Prvi dio ajeta, Hanifa, znači okreni se prema Allahovoj vjeri, ali sa znanjem, Hanifa to i znači, sa znanjem i bez širka. Kako će čovjek kloniti se širka ako nema znanja? Kako? Fa'lem ennehu la ilaha illallah. Muhammedu naređenu. I ti moraš učiti. I ti Muhammeda sallallahu sallam moraš naučiti šta je širka. Moraš znati da bi se čuo. I zato prvi dio ajeta, ti okreni se prema Allahovoj vjeri. Hanifa, izbjegavajući širk. Idemo dalje. Fitrat Allahi leti i fatara nasi alaiha. Kaže, vjeri prema kojoj je, to jest prihvatite se Allahove čiste vjere, obratite pažnju. Fitra, ovdje se spominje fitra, prema kojoj je Allah ljude, šta? Stvorio. Prihvatite se onoga prema kojoj vas je uzvišeni te bareke u otara stvorio. Kao da nam Allah govori, ljudi, ljudi, evo vam knjiga, ja sam vas stvorio, ja sam vaš Bog, nemojte mi činiti širk. I prihvatite se onoga, radi čega sam vas stvorio. وَمَا حَلَتُ جِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ A nisam vas stvorio osim da šta? Da meni bade činite. I da se toga prihvatimo. I ako ka, kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, da je doba srž ibadeta, to je jasna stvar, je tako? Doba je srž ibadeta. I gledaj, možeš li ti uradit grije i preko grijeha tra, nakon što ga uradiš, da tražiš od Allaha te bareke u ta'ala, da ti primi to, jer ti time hoćeš da dođeš do njega. Jeste shvatili? Treba li se uopšte polemisati da li je nešto kufur dole kufur, da li je nešto haram, da li je bidat od ili nije od nije od vjeri, halal, završeno. Smiješ li onda uputiti Allahu te bareke od tala dovu, gospodaru moj, nakon treće sjednice parlamenta, molim te da primiš ove naše ibadete. Ako to uradiš, zapao si u ogroman problem. Zato što to nije ibadet. Ako smatraš ti da je to ibadet, onda si od onih koji su propisali pri, uh, propisali nešto u vjeri sa čim Allah te bar kretala nije zadovoljno. Ako kažeš da nije ibadet, kako ćeš on dobiti da te pomogne preko toga Allah? Jeste svatli? A ne smiješ reći da je ibadet. Osnova je da ne smiješ reći da je ibadet. Da je grijeh ibadet, ne smiješ reći. Zato kažu adet, tradicija i običaj. Jel tako ađija? Običaj. Mi smo tako zapamtili. Pa će za 50 godina generacije pamtit da treba svaki 5 godina ili dvije izaći na izbore i pravi to od sebe budalo. Jer je to tradicija. Za 5 godina ćemo izaći na izbore i mi doće generacija, braćo. Mi pamtimo, mi ne pamtimo. Mi pamtimo Hanefa. To mi pamtimo. I pamtimo i provodimo u dijelo. Da bi šta? Sačuvali svoju pamet. Jer je Teuhid i Islam prije svega došao šta? Da zaštiti vjeru, čast, život i metak. A šta će zaštit vjeru, čast, život i metak? Razum, porijeklo, šta? Šerijat. Šerijat će to zaštit. Šta ti tražiš zaštitu, nešto drugo, za ovo? Ne, sklonili ste vjeru, pa tražite samo sebi zaštitu za svoj život. Lažite. Lažimo sami sebe. Jer je šerijat došao da ovo zaštiti. Da zaštiti ove stvari. Šerijat. I kad smisliš nešto drugo, hoće to zaštiti? Nikad. Nikad, nikad neće zašto. Jer bi onda ova vjera kako bila krnjava i manjkava. Ako je krnjava i manjkava, onda nije od onih. Od one vjere za koju uzvišeni kaže, jel je ome kmetu lekom dinekom, vatmentu alekum ni'meti, voraditu lekom un islame dina. A sad sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat potpunio. I zadovoljno sam njom. Čime? Tom vjerom. Kojom? Islamom? Usavršeno. Idemo dalje. Kaže Allah tebareke u ta'ala dalje, la tebdile li halki Allah. Nema izmjene Allahove vjere. Ili nemojte se mijenjati. Ja sam vas stvorio i poslao vam poslanika i dao vam din, dao vam uputu. I nemojte da se mijenjate tako misleći šta? Da ste uspjeli. Mijenjate sebe, a ja vas kao da nam Allah govori. A ja vas stvorio, ja vas stvorio o ljudi i da ovom vam putokaze i pokazao vam put i uputite Allah i dadneti i učustite i pomognete i nadahnete da se čuvaš neha i ti opet skreniš. Zbog čega? Zbog oholosti. Samo ti nešto ne odgovara u ovoj vjeri. Ona ti je krnjava, zato što si ti krnjav, a ona nije krnjava. Ona daje rezultate i plodove i davaće. Je tako? Kad su mnogi okrenuli leđa, smijali se, rugali, potvorali, gledajte za vrlo, za vrlo kratko vrijeme šta se dešava. Šta se dešava? Neće Allah te bareke o tala pomoći batim. Izmisli ti put kakav god hoćeš. Ako on nije put, kojim je hodao Omer ibn Hatab, poslanik sallallahu alaihi sallam, nećeš niti je bude siguran. Izmišljaj šta hoćeš, nikad nećeš stignu do cilja. Šveraj koliko god hoćeš. Ova vjera ne trpi promjene. Kazuj poslanicu svoga gospodara, njemu naređeno, alaihi sallatu wasallam. Govori. Reci im ono što ti je naređeno. Spletkarošima, munaficima, bandi svim ljudima, Reci im kada čuju Allahove riječi, odmah im se lica zgrče, ne vole da čuju. Oni više vole da čuju. Ili da izgovore riječi zbog koji će onaj koji sluša izrazi divljenje prema njemu. Da kaže, vidi što je on mudar i pametan. Kako je on za nas u ovom vremenu iznašao rješenje? Vjerovatno je čitavu noć i badetio. Valahi da ovako, ovako govorimo za Resula sallallahu alaihi veselemu mi bi njega zavolili kako. Zavolili bi svog poslanika toliko da bi jedva čekali jutro da osvane pa da vidimo šta je on tu radio da radimo i mi zato što ga volimo. A ne da smo se okrenuli od njegove ili su se okrenuli poslaničke misije. Ljudi ne da mijenjaju Allahovu vjeru. Dio po dio nego kompletan šerija sklanjaju. Ne može ništa jer su teška vremena. S pravom mogli bi da im kažemo naš gospodar daje da sunce izađe sa istoka učinite vi nek izađe sa zapada. Učinite nek izađe sa zapada. Ti znaš da to ne može. Otkud ti znaš da to može? Ko ti je to objavio? Ko ti je naredio? Ko ti je pokazao? I onda pogledajte kako je umet u glib zapu. Ako prvi se uhapsi, drugi treba da šuti zato što je prvi uhapšen. Kakva je ovo metodologija rada? Ako je prvi ubijen, sljedeći treba da šuti jer bi on mogao biti ubijen. Jesi pametan. I tako ćemo šta? samo radi jednog sebebom ubijenog jednog čovjeka radi vjere, svi iza njega trebamo šut, jer bi možda mogli i mi biti šta? Ubijeni. I onda Allah uputi drugi narod i dovede i zamijeni. A ti više nisi u da skije voziš, kamo li da pozivaš Allah? Zatim kaže uzvišeni dalje, Zalike dinu qajimu velakinne ekstere nasi la jalemu. Kaže, Zalike dinu qajimu velakinne ekstere nasi la jalemu. Kaže, to je prava vjera, ekstere nasi la jalemu. A to je prava vjera, ali većina ljudi ne zna. Većina su grešnici. Većina su zalimi. Većina su kjafiri. Većina su ovi. Većina su oni. Kako ćeš ti, pored pokuđenosti većine, bježati negdje samo zato što je tamo nekog viši? Ha? Kako? Ko ćeš pobjeći? Pa zar nije najpreće robu Allahovom da bježi Allahom? Zar ti nije najpreće da bježiš tamo gdje smatraš da si šta? Najsigurniji. Gdje ti je najbolje? Utočište. Ha? Kao kad dijete, kad ga majka uzme u krio. I to dijete zna, on odraste, ide majci svojoj. Tu je najljepše. Najsigurniji je tu. A šta mislite? Šta mislite kada bi mi krenili Allahu te bareke o ta'ala? Kako ćeš se prije svega grijehom, preko grijeha, pouzdati u Allah da te pomogne? Bez obzira kakav grijeh da si izmislio. A danas, kad kažem grijeh, danas ljudi, velika većina ljudi, grijesima želi da uspostavi šerijat. Tako vam Allah, recite mi ako nisam upravo. Grijesima žele da uspostave šerijat. Ne Nećemo reći da li je to kufr ili nije, Ne nema potrebe. Ali grijesima da. Općeniti je malo rozmjeno. Grijesima žele da dođu do šarijata, braću. Pa su Omer ibn Hatab, ashabi Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, ganjali mušike i stigli kod Beša dole. Ovde, od nas blizu. Za razliku od današnji, ovi danas, niko i nego ni nego i pozivaju, dođite nama. Dođite nama na arapski polotok, ne, to je malo, evo vam jajro drugi. Napravite sebi i crkve, javne kuće. Ne, ne, to je malo. Provodite se, dajte nam svoju kulturu, dajte nam svoje farmerke, dajte nam drogu, uništite nam obavezno satelitske antene stavite na svaku kuću. Nek budu jeftine. I evo vam aerodrom i gađajte muslimane. Ne, ono su tamo Haridži. Njih ubijajte, dižite, jer oni su teroristi. Oni su ti koji vas terorišu. Hm? kako se izmijenilo. Meka Medina Beć, a sad Meka Medina, evo i ovdje, nemaju potrebu. Njima je lahko dati vize njima. Ne moraju ni tražiti. Kako se zoveš Johnson? Možeš, ti dođi u Meku, nije problem. A tebi kako ime? Mohamed, odakle si, iz kojeg si džemata? Gdje budeš? I čim sleti na aerodrom? U Medinu, kaže nazad. Dobili smo od tebi vijest da si možda radikalno nastrojen, ti voliš da pričaš o džihadu, ti mrziš kršćane židove, ne možeš tako. Pa koga će mrziti ako neće njih mrziti? Koga da mrzim? Gdje ću ispoljiti tu mržnju? Kada mi ajeti gospodara te bareke u otala, direktno usađuju ljubav i mržnju moje srce. Bez koga nema imana? Najčvršća halka imana je tu. I vidim šta mi gospodar kaže. Da ih volimo, da ih mrzimo. Ne. Opet se termin zamijeno. Prijateljevanje u stvari ljubav. Vidiš, kaže da je dozvoljena trgovina. Trgovina, jest, jest, trgovina muslimanima. Ta vam trgovina nešto najbolje ide. Da ih ubijate, tlačite. Da se hapse, da vi izdajete i da vi udarate. Doći će i vama mrtve ptice iz raka, ne skirajte se ništa. Kitovi će vam glave otkidati. Pa će najljepši dijelove Australije svi biti pod poplavom. Hajmo, diš se. Kun fe kun. Naredi gospodar, dosta ste uživali, idemo. Ekonomija ovde, ekonomija ovde. Izlazite jedni po jedni. Odoši vam šta? Naš Bog koji se zove Allah, ruši njihova božanstva. I bogove njihove lažne, to je dinar. Dinar i dirhem. Uništi njihova bogatstva, to je njihove bogove. Nek se sad vrate uživanjima svojim. I kaže uzvišeni dalje. Muni bine ilihi vattaku veqimu salah wa la tekunu minal mušrikin. Kaže, predano mu, budite mu predani u ibadetima, obavljajte namaz i kaže, ne budite od onih koji mu šta? druge je ravnim smatraju. Gledajte, braćo moja, u samo jednom ajetu, koliko Allah te bareke od tala stvari nama ovdje opisuje. Prva stvar, upravi lice, okreni se prema islamu, čovječe. I kad se kaže okreni se prema islamu, nije to da se okreneš ku ti hoćeš, nego prema islamu, prema vjeri, prema kojoj je on ljude stvorio. La tebdile li haqqi. Nema izmjene Allahove vjere. Četvrta stvar. Nema izmjene Allahove vjere. Nemojte se igrat. Stvoreni ste za to. Pa ako i umreš, je ti određeno? Jest. Upije budi zadovoljan. Ali svoju vjeru ne smiješ dat ni za jednu sekundu, ni za peden. Pogotovo danas. Jer Resul sallallahu alaihi wa sallam govori za ova vremena da u ovim vremenima imamo rješenje. I te kakvo dobro rješenje koje svi se čvrsto držite Kur'ana i sunneta kad dođu fitne Huzef ibn je manje pitao šta da radim Allahov poslaniće Kur'an i sunnet kogod bi pitao šta da radim kad se pojavi to šta je rekao Rasul sallallahu alejhi popusti ti malo nije bitno nema veze što nema ženata u Zefe nemoj meni pametovat znaj me da će njima biti teško Kur'an je težak za 21. vijek ne možemo nikako Moramo nešto mijenjati da bi došli do Kur'ana. Vidim da morate, pa ste srca okrenuli naopako. Rana la kolubi ima kanu je sebun. A ono što ste radili, što ste radili, preklo je srca njihova. Grijesi. I on u početku mudri, a zatim brani ono. Brani ono što je mudrovo. To je katastrofalna greška njihova. I druge pak strane, upravo tad razotkriva stanje svog srca brani grije, nije ni svjestan. Brani tradiciju i običaj, žestoko brani, nije ni svjestan šta radi. Zato što ne vidi. Brani vjeru djedova, a napada vjeru koja mu je došla, nije ni svjestan. Ne vidi. A za tradiciju glavu gubi. I za običaje. Ili sad, u ovom našem vijeku, u zadnje vrijeme, U islam kroz sve institucije, sve možeš biti. Ali nemoj da bi bio muđajni slučajno. Sve možeš biti. I kad se kaže, kaže, on je, on je sad advokat, mašala, i on će pomoći za islam. On je, kaže, sudija odlično i on će, ona je kriminalistički policajt, a vidiš, on će valjati za islam. Svojim sam ušima čuo kad čovjek govori kako je Allah te bareke u tala uzdigo čovjeka koji je bio policajac pa je sad načine krimi policije. Kaže, vidiš kako ga Allah uzdiže na visoko mjesto. Gospodaru nebisa i zemlje. Krimi policajac na visoko mjesto. Onda smo mi po njemu nevjernici. A ko vjernik, onda šta smo mi? I gdje god šta, ko da ode? Ušao u islamsku zajednicu. A, ti ćeš valjati. Šuti, strpi se jedno vrijeme. Strpi se jedno deset godina da te ne istiraju. Evo istiravaju sve jedno po jedno. Ušuti malo. Mudruj. Sam se promijeni. Naštimaj se njima. Naštimaj se Mustafi. Na, kogod ti, šta kaže ti se samo njemu naštimaj. Šta treba, brada, nije problem. Nogavice, odlično, tu sam. Ne idi sa njima, neću ni tam. U malo ću nikako, neću ni tamo. Nikud nemo, neću ništa, samo recite šta treba. Pravi Ubejeviće. Pravi pravca ti Ubejeviće. Samo reci šta treba da se naštimam. Jer su kuransko hadijski tekstovi došli, čim dođe nešto da prvo vidim šta će biti sa mnom. Prvo, šta je sa mnom, pa onda dalje. I u sve možeš ući, svi ćete tap sa tramenima. Mašala, on je kaže, doktor, o, odlično, čega prava, ma nema vezi, zatreba će nekad. Mi u 800 godina zatreba nam nekad. Šta će ti zatrebati? Šta će ti zatrebati? Što nam leži Hamza u zatvoru u Sarajevu, braću? Ha? Sad i drugi. Na oči gled čitavog svijeta i nas u Bosni. Ništa nisu radili osim što su rekli da je gospodar Allah. Jedan jedini. I drže ga pod ključe. Nama pokazuju kada sad ćemo ti uzeti matični broj, sad ćemo ti uzeti ovo, sad ovo, ne damo ti ništa. Radimo šta hoćemo. Je tako? Gdje su tako, braću? Gdje su sad oni? dobri bošnjani, muslimančine, advokati, sudje, dovode čovjeka. Haram ti je njegov metak, ne, sad je druga darura. Slušaj, ma dobio ti 20 godina da ne bilo mene, ovako ćeš dobiti 19 i pol. Viš kak sam ti sredio? I sad kad bude odluka pravo snažna, kad si se žali, stjerat ćemo ti na 18. Sve možeš biti. I sve što budeš, pogledajte dobro, sve što je van dina ili malo na granici, oni te tapšu to, odlično neki imamo učitelje, neki imamo profesore, neki imamo kuhare, ali samo ako kažeš. Ja hoću da uzižem Allahovu riječ na zemlju onako kako Allah naređuje. E, odmah si, šta? Sad si fundamentalista, jesam? Fundament jest od tog, od temelja. Odatle i krećem. Ako kažeš, haram je alkohol, ne, što odmah ti tako? Ti odmah sve pokvariš, čim dođeš sve pokvariš. Viš da si sve isprovocirao, samo provociraš ljude. Gdje god dođeš ti provociraš ljude. Jel neko smatra da ja volim provocirati? Jel neko misli da ja volim biti u zatvoru, jel? Slud. Ko voli biti u zatvoru? Ne voli niko. Priroda ove dave je da provocira ljude, koje? One koji neće da je prihvate. Takva je priroda ove dave. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dolazi u Meku i provocira 13 godina. Toliko da ga hoće ubiti. E, jesi muda. Vidi šta uradi. Sve si, još hoće da te ubiju. Ti da je provo... nikako ne popušta. Šta ti je? Provociraš. Malo bilo provociranja, istiraš i do Meku, mora da napusti. Pobjeć. Dođe u Medinu, opet pošao. Sad si pošao židove propati. Kad ćeš stati? Gledajte razlike, braćo moja. Priroda ove dave je takve, takva. Ako nećeš prihvatiti, moraš odbiti. Treće situacije nema. Ili ćeš prihvatiti ili odbiti, nemoj lagar. Ja sam, kaže, ja znam da moram gledat, ali neću. Nemam kad, a moram. Mide si pametan. Ti si poput Iblisa. Pa nije on nije izašao, nije su u džehrenan, vječno. Zbog poricanja. Nije <laughs> on negirao da postoji Allah. Pričao sa Allahom te barke ta. Ali u luhije tu je nevjednik. Ja znam da mora. Kako ćemo te opravdati? Znaš da moraš, a nećeš. Kako da te opravdamo? Na colom jedino. Ti znaš, a nećeš. Ko to ne zna onda? Ko ne zna? I od takvog čovjeka Od takvog čovjeka očekuješ da on uzdiže Allahovu riječ. Sa takvim čovjekom ili ljudima hoćeš da gradiš džemat, sa takvim ljudima želiš da uzdižeš Allahovu vjeru, on dođe petkom samo na džumu ili za bajra namaz. I ti tepaš mu 50 godina da je on dobar, da on više ne može, to je to njegovo stanje. Dobro, gdje su nove generacije? Ako je stanje starih, tako odlično, slažem se. Ali gdje su mladi? Zašto mladima ne govorimo? Zašto se mladi ne dižu? Zašto njima ne govorimo šta treba da uradi? Zato što će on odmah prepoznat mene. Reći ti meni govoriš o lažiš. I gledajte. I na kraju Allah te barke o tala govori ona ajat koju sam prošao na početku. Min ladina faraku dinahum i kanu ši'a kulo hizbi mi ma ladihim farhu. Kaže i ne budite od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda. Pazite, ne budite od oni. Kad će se desiti ovo, ne budite od oni. Kad ne budemo okrenuli se prema islamu, kada ne budemo uzeli zakonik Allahov prema čemu je on ljude stvorio, kad se ne budemo mu nibinili, kad se ne budemo njemu predano obraća, obraćali, a predanost, rekli smo je do vas, srži badeta, da kad uradiš posao koji ti Allah naredio, zamoliš ga. Ja rabena, gospodar moj, pomozi nas. Učvrsti nas na ovome što smo uradili, što si nam naredio, pomozi. Učvrsti naše korake. Kako ćeš dobiti Allah da ti učvrsti korake, a ti šveraš kod pijan? Smiješ li mu dobiti Na duše gledam i dove. Dove Allahu te bareke o tala. Psuju ga, vrijeđaju, lažu, piju. I opet ga mole da ih pomogne. Gdje onda pomoć? Šta je problem? Šta nam je? Svako ide u zaštitu tamo gdje smatra da, mu je, da je zaštićen. Kaže še uslav imen Tejmir Ajmehullah. Riječi zlatnim slovima zapisat. Svako kaže radi. Sve što radi kaže, to radi kaže samo zato što je ubijeđeno to. Ovo nisu moje riječi. Ja nisam toliko pametan i bistar, niti mogu ovako mu govoriti, ali su riječi še uslava imen Tejmir Ajmehullah. Svako kaže radi ono što radi, radi samo zato što je u to ubijeđen. Da može tako. Pogotovo da nije nešto od vjeri. To radiš samo zato što si ubijeđen u to. Šta to dokazuje? Dokazuje upravo ono što malo prije rekli. Kad ti to nakon izvjesnog vremena počneš braniti i zastupati. Jest to jedini način. Jest to jedini. Mi drugog puta nemamo. La havla vala kovata. I ja te nabudu, o i ja te nestim. Samo tebe obožavamo i od tebe što? Pomoć tražimo. Zašto je pomoć nije odvojena od obožavanja? U suri Al-Fatiha svaki dan učimo. U puti nas napravi put. Samo od tebe pomoć tražimo. Tebe obožavamo i od tebe pomoć tražimo. Pomoć dolazi kad? Kad privatiš Allahovu te bareke vjeru. Kad se njoj okreneš. Onda imaš obraza tražiti pomoć. Imaš i snage i nemaš šumhe kod sebe jednostavno. Jer slast imana i onaj tebekul koji će kod tebe proizvest se neminovno nakon upoznavanja Allaha te Tebareke Otala, sigurno će te natjerat da doviš samo njega. Da tražiš pomoć samo od njega. I u najtežim momentima i situacijama samo se njemu obraćaš. La ilaha illa ante subhaneke inni kuntu mina zalimi. Nema Boga osim tebe, slanje neka si ti gospodaru moj. U tami ovo Junus alaih selam govori. Ja sam doista prema sebi zulum učinio. Gospodaro moj, iz utrobe. Dovi Junus alaih selam. Kome se obraća? Ribarima. Svome gospodaru. Gledajte situacije teške. Taj tevhid, to je ono što se kod nas i ključni moment gdje mnogi padnu. Kada dođe iskušenje, kada stisne sa svih strana, Pa to je to što je uzvišeni obećao. Ela fil fitneti sekatu. Sastav iskušenje pa. Pa su vjernici da ne može biti gore. I teže bili iskušavani. I nisu šta? Popustili. Pa Allah naziva one bolesnim srcima, pa munaficima, pa se razdijelše. Nije bilo taktičara, ni mudraca. Dajte mi sirije poslanika, sallallahu i sallam. Dajte mi knjige mudrosti i bisera, ashaba pored sunneta. Samo jedan doneste da vidimo ima Nema. Čuju stavi primjene. I brane. Ne, ne samo primjene. I brane i dostavljaju. I ne daju. I čvrsto stoje na tom putu. I na tom putu kad to ispune. Nauče, rade, primjene i onda saburaju. Čekaju. Dok Allah svoju odluku ne donesi. A Allaha mi jednog jedinog. Allaha mi jednog jedinog. Neće nas Allah ostaviti ponižene, zapamtite samo ako budemo iskreni. I ispravno krenemo njemu. Neće nas ostaviti ponižene. Zapamtite dobro. Zar ne vidite svako iskušenje iza njega, samo digneš glavu još više. To zadehom imana. Oni koji dignu glave, to su ovi u ajetu. A oni koji obore glave i traže kud da se sklone, šta je sa njima? Rođo moj, to se i tekako da, da prepoznat. I tekako se da to prepoznat. Zato što Allah te bareke u teala hoće da pokaže preko vas dalikel kitabu laro i befi. Ova knjiga nema sumnje. Pokažite ovom narodu da ova knjiga nema sumnje. Moramo pokazati ovom narodu da ova knjiga nema izmjene. Moramo pokazati narodu šta je sunet Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Sa svim njegovim komponentama, makar i ne radili nešto suneta, istinu moraš reći. Ja ne radim, ali istina to. Ja ne radim, ali je istina to. To nam je obaveza. Onda će Allah te bareke o tala uzdići svoju vjeru. Na način kako to on hoće. Kun fe je kun. Ptice mrtve. Ako stotine hiljada ptica mogu pomreti u jednom sekundi, šta mislite šta nas gospodar može da uradi? Sve. Elej se Allaho bi kafi nabde. A zar Allah nije dovoljan robu svome? Sve Allah može. Sve Allah može, braćo. On je taj koji sve može, to je naš gospodar. To je naš Bog. On sve može, braćo. I samo oni ga nek se pozdaju ko? Vjernici. A oni koji neće da se pouzdaju u njega, to jest kako će se pouzdat u njega, a uzimaš pogrešne uzroke. Gospodaru moj, pomozi ovaj mevlud. Pomozi ovu ajvatovicu. Uzdigni tradiciju naših šesto godina. Zablude i gluposti. Pomozi parlament Federacije Bosne i Hercegovine da izađemo na svjetlo. Ha? Imaš li hrabrosti da doviš? sustav, pomozi ga. Hajde da ti glavu odmah osjećamo. A ako ne smiješ ovo reći, a ne smiješ, niko ludovo neće izgovoriti. Kako onda možeš raditi nešto za što Allah ne smiješ mol da te pomogne u tome? Kako onda možeš raditi nešto za što se u Allah ne smiješ uzdati da će te pomoći? Ne smiješ ni pomisli da se uzdaš. Ja se uzdam u Allaha. Kancelarija broj 5. Advokatska komora. Ha? Zato što znaš, znaš vallahi da te neće pomoći. Znaš dobro, jer grijeh peče. On boli. Kaže Rasul sallallahu sallam, grije je ono što ne bi volio da vide drugi ljudi. Zato vidiš kako očima kolutaju. O straha. Neće da idu u Allahu. Zato jesu tako zaglavili. Allah molim da je uputi, a i nas, da nas učvrsti. I gledajte šta je na kraju ajta. Ne budite od onih koji su se podijelili u stranke. Kad? Kad ćemo se podijeliti? Kad sve ovo gor razvalimo. Kad sve sredimo. Ja mislim da je ovo bolje. Onaj kaže, Ivanija kaže ovako. Haridžija kaže to je. Murđija kaže ovako ide. Onaj kaže to. Parlamentarac kaže ovo je najbolje. Ona kaže ovo, to svi ste nešto zadovoljni. Jer uzvišeni kaže zadovoljni oni što ispovijedaju. I zar nis? Zar nis? Gledam sestru stavila maramu. Sestru. <laughs> Stavila maramu džirlo plakata ulika. Ona se kandiduje za SDA. Stani da za glavi. To je ta stranka. Ili onaj zbranik kaže, vidi njega. baš me čudi zašto nisu u Lemi koja im je dozvolila, zašto im nisu dali program onog kretena iz Goražda. Jer je bilo onda najlogičnije da svi za njega glasaju. Jer je on jedini javno nudio Kurani sunet, tako? Lago iza toga stoji. Što onda nisu svi njemu išli? Svatate, braće. Zašto nisu svi pozivali onda njemu? Jer je on imao, bismillahirrahmanirrahim. Ha, gore, zahvala Allahu. Salavata poslanika, I onda član 2, statu 3. Može homoseksualizam, jer ja ne mogu drugčiji. Ne, ja ću biti samo protiv. Ja sam tu da budem protiv. Što nisu glasali za njega? Što nisu išli njegov? Znate zbog čega? Puno ih razotkriva taj nifak i kukavičluk. Još kaže jedan, slušavam ga svojim ušima, kaže ja sam glasao za Radonjića. Brada do ovde. Ja sam, kaže, glasao za Radonjića radovat ćeš ti zajedno sa njim. A pa gledajmo, radonj čić. <laughs> Allah je mudar. Radonj čić. <laughs> Sjedio. Zašto si glasao? Stite da budeš muslima. Stite da jedeš komad ljeba, jel dnevno? Stite da piješ samo malo vode, tri hurme. Stite, nećeš da živiš u slasti i badeta islama. Ne voliš islam, lažiš. Jer da ga voliš, dao bi glavu za njega. Sve bi dao što imaš za njega, da ga voliš. Ljudi ginu za žene. Muzičari ginu za gitaru, onaj se ubio za ovo, za ono. Za drogu se ubijaju. Zato što vole strast. Musliman može samo da gine za islam. Ništa drugo. Kak vam? Federalna televizija, evo, šta te briga? Samo za islam musliman gine, ništa drugo. Za vjeru gospodara nebesa i zemlje. A ona se zove islam i druge nema. Je li tako hodija? Nema druge. Ni jednu nećemo priznat. A pozvat ćemo i nek prihvate. Jer to nije naša vjera. To je Allahova. Ono koji njih stvorio. I nećemo da im činimo zulum time što ćemo gledat u njih i sjedit sa njima prijateljivat, a gledat kako idu u džahennem. Ne valahi, pozvat ćemo i njih. bez imalo straha i ustezanja. To je vjera. Pa koga isprovocira, neki isprovocira. A pogledajte danas kako su davom mnogi isprovocirani. I oni što ništa o islamu ne znaju, i oni što nešto znaju, i oni što malo više znaju. Sve i nešto provociramo mi. Pa dobro, reste nam da smo neko nekulturni. Što nas? Ili vas psujemo? Ne psujete. Ili vam psujemo majku? Ne psujete. Ili vas krademo? Ne kradete. Ili vam što otimamo? Ne otimate. Jesmo vam kakav zlom učinili? Nismo. Pa kako možete reći da vas provociramo onda? Jel svatate, vraću? Vas provocira ono što mi govorimo. A to je, provociraju vas Allahove tebare, kao je tada riječa, niste ni svjesni. To vas je isprovociralo. Jer je došlo nešto što udarilo na vaše strasti, a vi nikako ne možete se odvojiti. Pa se onda dijelite ovaj ovde, ovaj ovdje. Rasul sallallahu alaihi sallam kaže u hadisu da je samo jedna stranka. To jest taif, tako? Samo jedna skupina. Samo jedna može biti na istini. Samo jedna, braću. Ovo zapamtite dobro. Samo jedna može biti na istini. Ne mogu dvi, pet, stotinu. Različiti sve da budu pomalo. Ovo je ovako malo, tako, tako je malo. Ne može biti. Ne može džemat koji sebe naziva ješarijama, Maturi ima biti džemat, ne može bi džemat. Ako može, onda nešto nije dostavljeno dobro od vjeri. Šta je onda džemat tako je to džemat? Morate nam odgovoriti. Šta je onda džemat tako je to džemat? Šta je onda džemat? Šta je džemat? Šta je onda istina? A šta je laž? Šta je miješanje? A šta nije miješanje? S kim može, a s kim ne može? Ljubav i mržnja su neodvojivi atributi šehadeta, braćo neodvojivi ne možeš odvojiti od šehadeta odvoj nikako da voliš ono što tvoj gospodar voli i da mrziš ono što tvoj gospodar mrzi pa ako Allah mrzi Petra kako ćeš ga ti voliti a Allah ne voli ništa osim svoje objave kako ćeš ti voliti Jel, jeste li svjesni koliki je ovo promašaj a kajski promašaj je ovo on je fik, kakav fik volat Ovo je katastrofalna kajska greška. Probali su mnogi. I onda da bi sebe opravdali, e, ovi se spremaju na nešto. Ona dava vodi u ubijanje. Sličan govor su govorili kome? Poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Amidžiću. Amidžiću. Kad dođe delegacija, Ebu Talibu. Moje Ebu Talibe. Kaže, ovo dovodi do krvoproliđa. Reci Muhammedu nek usuti, neće biti dobro nikako. Zar ne vidiš, kaže Ebu Talibe, da će sin udar na oca? Da će Amidža Amidžića klat? Vidiš li ti šta se dešava? Plemena ako zarate, neće biti dobro nikako. Ova dava njegova ne vodi dobrom. Biće rata Ebu Talibe. Braćo moja, Allah usuneti na zemlji. Da se samo lic, likovi mijenjaju. Samo se likovi mijenjaju. I govore iste riječi. Ebu Talibe. Daj recimo nek stane malo. A Mohamed Ali Selatu Veselam. Nit ima vojsku, nit ima sablju. Nit ima elitne jedinice, nit ima tenkove, topove, deve, kam, ništa nema ima Allaha koji ga je pomogao. I ne popušta. Kako on nije tako, nisu ni njegovi šta, ashabi. Jer su oni ti koji su hodali, a sebe sebebom njihovi koraka, i sablji, i govora, i dijela, a je ti objavljeno. Oni koji Allah te bareke o ta'ala šta, voli. Ja ne znam da je bila šura između Ebu Džehla i Omera. Da je bio dogovor kakav. Ja ne znam. Ja ne znam da su imali oni savjetodavno vijeće da sahabi dođu Ali Ebu Bekri. Kažu im, Hleme Selen, hajde Ebu Lebe, odi na kahu vam kod nas. Hajde ba, pusti rata. Komšije smo, toliko godina, zajedno pili sve. Kako dodik neku noć kaže, ja kaže, nisam bosanski srbin, nemoj da me vređate. Ja sam kaže, srbin, a ne bosanski. Jer je bosanski kaj za mene ruglo ja mu se divim. Daj na, na vratima šetana. Gledajte šta govori. U facu svima, kaže, ova država je raspanuta, ona je gotova. Ne od ništa vam. Ja Republiku Srpsku ne dam. Govorim u facu svima. Batil brani i rizikuje da bude ubijen možda. Od tamo nekakvi njegovi, taj ja znam. Šta je sa nama? Imamo kod sebe riječi kojima ne može niko priđu. Milion ljudi da stane ti kažeš tako je. Allah će da da svi zanijemeju šuti. Ne mogu. A mi tražimo drugu trgovinu. Tražimo u stvari ono što odgovara našim prsima. I tako se ide si da jedan dio ajeta uzmemo ili uzmu, a drugi dio ajeta odbacimo. Neku nož gledamo očima svojim gledam i ušima slušam i ne mogu da vjerim. Još uvijek volio bi pitaću da vidim da mi se e. srce smiri. Objašnjava jedan kako je Rasul sallallahu alaihi wa sallam klanjao dženazom u nafiku. I nije problem kako se to objašnjava, nego na način šta hoće da se kaže time. Dolazi Omer pa njemu kaže, nemoj Muhammed, zar ćeš klanjat mu nafiku, skloni se Omer i gledaj. Astagfirullah, astagfirullakum, evo la, tako, astagfirullakum molio ti ili ne molio, tako prevod originalno. A on prevodi ovako. Traži oprosta za njega. Jest, ja. Da li molio ili ne molio, kao Allah im neće oprosti. A on prevodi, kaže, i dolazi mu, kaže Melek, ovako obraća moja, kura hafiz ovo govori. I kaže, dolazi mu Melek i dolazi mu ajet. I ono šturo reče, derogira se to. I kaže, ali vidite, kaže, molio ili ne molio? Moli ili ne, i onda ide, moli ili ne moli? Ovako prevodi. Moli ili ne moli Muhammede? Šta je ovo? Izaberi. Jer molio ili ne molio, Allah neće oprosti je jedno. Zato smo rekli, stak filakum, wala e wala, stak filakum. Tako, stak filakum. Bio izbor. Ajte izbor. Ne, je, ali de, de, o derogaciji govorimo. To što je derogacija, yes. ali bilo je ajet izbora. Jes, bio ajte izbora. Ja. I dolazi derogacija. Allah neće oprosti. Jes, je, upravo to, upravo to. Ali srž onog što on govori jeste, kaže, gledajte Davi Muhammeda s.a.v. prema njemu. Halo. Znači, u derogaciji se samo kaže derogirano dolazi. I tu se staje, bez dodatnog, dodatnog pojašnjenja. Nego samo se ovo govori. I onaj ko sluša, staće šta je? Pa vidiš da mi možemo klanat mu na osima dženazu. Vidiš da to nije problem. Jer shvatate? Jedno se govori A znaš šta se dešava, šta treba objasniti. Jer srž kompletne mesele jeste da se mu munaficima ne klanjađe nazad. I da je došla derogacija, da je derogiran. I nemaš ga šta posebno pojašnjavati. Zamotavati ga da bi onaj ko te sluša pomislio, pa vidiš, jo, vidiš da je toga bilo. Nije mu klanio. I da je derogirano. Taj propis nevažeći. I onda treba šta pojasniti? Derogaciju, srž derogacije, jer to je srž mesele. Da objasniš zbog čega je derogirano, šta i kako. A ne da ode onaj ko te sluša i da, kaž, da pomisli, pa vidiš, i mi ćemo. Još je onaj se, onaj iklanjo, jel da? Pa dođe, kaže, došao bi na džumu prije, pa slikaj se kaže, evo sad ide Mohamed, slušajte ga. Ali se ovim propisom želio braniti nešto puno gore od ovog. Mada od monafika nema gore, ali I za kraj, braćo moja, kaže Allah, te bareke o ta'ala, en naqimu dine, wa la te tefarra kufi. Kaže, i pravu vjeru, pravu vjeru, šta? Ispovjedajte. Ovo ispovjedajte nije baš dobar prijevod, jel' أن يقيموا أن يقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يسبوي دايت Može. Ha? Može. pravu vjeru ispovjedajte i kaže šta? I u tome se ne, nemojte podvajati. U čemu se ne trebamo podvajati? Ako ispovjedamo pravu vjeru, onda se nećemo ni podvajati. Znači kad prihvatimo pravu vjeru, onda nema podvajanja. A čim je ne prihvatimo, šta će biti? Podvojit ćemo se. Jer uzvišeni kaže, pravu vjeru ispovjedajte i u tome se nemojte podvarati. Čemu? Hoćemo li nećemo? Je li dobro, nije dobro? Kako ćemo, šta ćemo? Uzmi ili ostavi. Jer ćemo se odmah podvojiti. U drugom ajtu, a te smo javili da iđe ima, volate farraku. Isto tako. Držite se, čvrsto se uhvatite. Allahovog uzeta. Volate farraku. I nemojte se šta? Nemojte se cijepati. Kad ćemo se pocijepati? Čim postimo? Čim pustiš uzet, ide cijepanje. A šta je uže? Kur'an i sunet Muhammeda sallallahu alaihi sallam. To je uže. Čim to pustiš, ko je se onda pocijepa? Ona je koja je uže. Allah te bareke u ta'ala molim da nam grije opusti džene po svede. Molim Allah te bareke u ta'ala da nam sjedini srca muslimana. Amen. Molim Allah uzvišeno da pomogne islam i muslimane gdje god živjeli radni borbice. Molim Allah te bareke u ta'ala da pomogne svoje borce koji se bore za uzizanje njegove reči na zemlji. Molim Allah te barek evo tala da uništi ekonomiju mušrika. Molim Allah te barek evo tala da uništi ekonomiju mušrika. Molim Allah te barek evo tala da pomogne Mujahid u Afganistanu, u Iraku, u Čečeni, u Kašmiru, u Palestini, na Filipinima, Somaliji i svuda gdje se bore da Allahova riječ bude gorna. Molim Allaha uzvišenog, da učini njihove metke direktnim pomoćima u, u srca nevjerička. Amin. Allah te bareke od tala molim da naredi moru da proguta njihove ratne brodove. Amin. Da naredi zemlji da guta njihove tenkove. Amin. Molim Allah te bareke od tala da našim rukama kazni munafike. Amin. Allaha molim da našim rukama kazni munafike. Amin. Molim Allah te bareke od tala da u naša srca ubaci snagu imana, Amen. želju za šehadetom, Amen. želju za uzdizanje njegove riječi. Amen. Allaha molim da nas sačuva i poštijedi iskušenja koja nismo u stanju podnijeti. Amen. Allaha molim da nas sačuva iskušenja koja nismo u stanju podnijeti. Amen. Allaha molim da nas sačuva iskušenja koja nismo u stanju podnijeti. Amen. Molim Allaha uzvišenog da pomogne davu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Molim Allaha da uputi ovaj narod. Amin. Allaha molim ako bude kažnjavo ovaj narod da, ga ne, da nas ne sastavi sa njima. Amin. Allaha te bareke o ta'ala molim da od nas učini one koji će pozivati njemu te bareke o ta'ala. Da nas pomogne da se samo njega bojimo. Amin. Da kod njega tražimo utočište. Da od njega tražimo pomoć i zaštitu. Sa apsolutnim jakinom i tebako. Allaha te bareke o ta'ala molim da nas pomogne na uzizanju njegove riječi, da nam grije oprosti i dženeta se da nas sastavi sa poslanicima, šehidima i sa iskrenim, alhamdulillahi rabbi alamin, subhanike, Allahume bi bihamdik, ašadu ila ila ente stakurke, stakruke, to bude. Salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. بعدما أذنيته في هامة العدوان لا في عليك بل فوارس ربما ظل الحديد وأنت لست بواني قد آن أن يرتاح سيفك بعدما أفنيته في هامة العدوان قاتل الأعداء كي يعلو به دين الإله مدبر الأكوان قد حاز خير المكرمات مجاهدا بشراه بالجنات والرضوان من قاتل الأعداء كي يعلو به دين الإله مدبر الأكوان قد حاز خير المكرمات مجاهدا بشراه بالجنات والرضوان من قاتل الأعداء كي من أجل دين وسموت لم تنزل إلى الأدران ودأبت تحمل هم كل معذب من عرض أفغان من عرض أفغان